Ինչպես հայտնի է, Բաքվի սանձազերծած պատերազմի առաջին իսկ օրերից Ստեփանակերտը շրջապատող ադրբեջանական բնակավայրերը, այդ թվում Խոջալուն, դարձել էին Արցախի մայրաքաղաքն ու մոտակա հայկական գյուղերը շուրջօրյա հրետակության տակ պահող կրակակետեր։ Օգտվելով Խոջալուի բարենպաստ ռազմավարական դիրքից, ադրբեջանցիներն այդտեղից օրական մի քանի հազար արկ էին արձակում, սփռելով համատարած մահու ավերացություններ։ Խոջալուի կրակակետերի վերացումը փաստորեն հրատապ անհրաժեշտություն էր։ Այն ձեռնարկվեց 1992-ի փետրվարի 26-ին։ Գործելով Ժնևի կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան, Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերը նախորոք բարձրախոսներով բնակիչներին հորդորում էին հեռանալ անիմաց զոհեր չտալու համար։ Հարկ է նշել, որ Խոջալում մնացած բնակիչները գրեթե բացառապես թուրք մեսխեցիներ էին, որ Ուզբեկստանից գաղթել էին Ադրբեջան եւ Բաքվի իշխանությունների կամայական որոշմամբ վերաբնակեցվել Խոջալում։ Դժվար չէ կրահել, որ նրանք այդտեղ տեղակայված ադրբեջանական զինուժի համար պատանդի կամ կենթանի վահանի դերում էին։ Առավել եւս, բուն ադրբեջանական ազգության բնակիչները հիմնականում նախորոք տարհանվել էին Խոջալույից։ Ուշագրավ է, որ թուրք մեսխեցի վերաբնակները սպանվել են ոչ թե անմիջապես Խոջալուում կամ նրա մերձակայքում, այլ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող Աղդամի մատուցներում, որ նրանք հասել են անցնելով Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի նախապես թողած մարդասիրական միջանցքով։ Այդ մասին են վկայում բազմաթիվ վավերագրական ապացույցներ, այդ թվում ադրբեջանցի ֆոտոլրագրող Չինգիս Մուստաֆաևի փետրվարի 28-ին նկարահանած կադրերը։ Ուշագրավ է, որ ադրբեջանական քարոշչամեքենան տարփողելով այսպես կոչված Խոջալույի ցեղասպանությունը խուսափում է որպես ապացույց ներկայացնել Մուստաֆայի վելուսանկարները, դրանք փոխարինելով համացանցից կորզած կեղծիքներով։ Ադրբեջանական կողմի լուսանկարները Խոջալույի ողբերգության վերաբերյալ կեղծիք են։ Դրանք այն կադրերը չեն, որ լուսանկարել է Չինգիս Մուստաֆայևը։ Հայտարել է 1992 թվականին Խոջալույի դեպքերը լուսաբանած հայտնի չեխ լրագրողուհի Դանա Մազալովան։ Նշենք նաև, որ Խոջալոյի դեպքերը նկարահանած միակ լուսանկարիչը Չինգիզ Մուստաֆաևը այդ իրադարձությունից 6 ամիս անց սպանվեց անհասկանալի պայմաններում։ Ադրբեջանցի լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլլաևը 2005 թվականին տպագրած Ղարաբաղյան օրագիր հոդվածում գրում էր. Հարձակումից մի քանի օր առաջ հայերն անընդհատ բարձրախոսներով նախազգուշացնում էին բնակչությանը, առաջարկում լքել ավանը եւ շրջապատումից դուրս գալ Կարկար գետի երկայնքով հատկացված մարդասիրական միջանցքով։ Իրենց խոջալույեցիների խոսքով նրանք օգտվել են այդ միջանցքից եւ իրոք միջանցքի այն կողմում գտնող հայ զինվորները նրանց վրա կրակ չեն բացել։ Ուշագրավ եւս մեկ հանգամանք։ Դերևս փետրվարի 25-ին Աղդամում կազմավորվել էր 3 գումարտակ, որոնք պետք է դիմավորեին եւ աչակցեին խոջալույից մարդասիրական միջանցքով դուրս եկած մարդկանց։ Գործողությանը մասնակցում էր նաեւ հատուկ նշանակության մի գումարտակ, Եվ հենց այդ հանդիպման վայրում էլ Աղդամից ընդամենը 3.5 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի ունեցավ Խոջալույեցի փախստականների սպանությունը։ Ուշագրավ է, որ նշված գումարտակների հրամանատարները կար ժամանական սպանվել են առ այսօր շարժաբանված հանգամանքներում։ Դեպքերի մասնակիցների ֆիզիկական ոչնչացումը անշուշտ կազմակերպվել է պետական մակարդակով քողարկելու համար Խոջալույի խաղաղ բնակիչների դեմ Ադրբեջանի գործած սպանդը։ Հատկանշական է, որ 1993-ին գալով իշխանության Հեյդար Ալիևը կարկադրեց դադարեցնել Խոջալոյի դեպքերի ուսումնասիրության խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքները եւ կարճել հարուցված քրեական գործը։ Խոժալույի դեպքերի քաղաքական ենթատեքստը հստակ բացահայտել է Ադրբեջանի նախկին նախագահ Այազ Մութալիբովը Մոսկովյան նեզավիսմայա գազետային տված հարցազրույցում։ Մութալիբովն ասում է. Ադրբեջանում գոյություն ունեին ուժեր, որոնք կազմակերպված կերպով զբաղվում էին աղդամի ճանապարհին ընկած Խոջալույի բնակիչների մարմինների պղծմամբ, որ เป զի հետագայում այդ նկարներն իմ դեմ կարողանային օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Մութալիբովը հավելել է նաև, որ ինքն այն ժամանակ խոսել է իր իսկ արտահայտությամբ ԼՂ Գերագույն խորհրդի նախագահ Մկրտչյանի հետ, խնդրելով հնարավորություն տալ դուրս հանել դիակները։ Ի պատասխան Արթուր Մկրտչյան նրան ասել է, թե իրենց մոտ դիակներ չկան, միայն կենթանի մարդիկ են, ում կերակրում են, թե կուսնդամթերքը չի հերիքում եւ պատրաստ են նրանց բաց թողնել, փոխանակելով հայ պատանների հետ։ Ինչպես ասում են մեկնաբանություններն ավելորդեն, մի բան պարզ է, այսպես կոչված խոջալուն Ադրբեջանում իշխանության աթորակրվի հետևանք էր, Մասնակիցներն էին մի կողմից Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատը, իր թիկունքում ունենալով Մոսկվայում պաշտոնան կարված եւ Ադրբեջանում իր վաղեմի իշխանությունը թեկուզ արյունահեղության գնով վերականգնելու մոլուցքով համակված Հեդար Ալիևին, մյուս կողմից գործող նահագահ Այազ Մութալիբովը, տխրահարշակ կոլցո գործողության հեղինակն ու նախաձեռնողը։ Հատկանշական է, որ հակադիր երկու կողմերն էլ որթեգրել էին միևնույն սկզբունքը՝ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ Ինչ վերաբերում է աթորակրվի զոհերին, թուրք մեծհեցներին, ապա նրանց ճակատագիրը Բաքվում վճռված էր, ինչպես ասում են, այն գլխից։